تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ورسوله الكريم عليه أفضل الصلاة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم القائل الذي خط خطا بيده الكريمة صلى الله صلوات ربي وسلامه عليه ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا ثم قال هذه السبل هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ صلوات ربي وسلامه عليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فمعرفة السبيل القويم وسلوكه بصدق يعني بالضرورة الفلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة وإن معرفة هذا السبيل واتباعه بصدق بإخلاص وصدق يعني القضاء على تلك السبل القضاء على تلك السبل التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم على جنبات الصراط المستقيم الطويل وهذه السبل هي التي أوهت قوى الأمة أوهت قواها ومزقت أشلاءها وفرقت صفوفها فأضحت كسيحة ضعيفة دب فيها الضعف والوهن حتى تجرأ عليها أعداؤها صاروا يلعبون بها ويدوسون كرامتها وإن معرفة السبيل الصحيح والسير فيه بإيمان يعني القضاء على تلك السبل الشيطانية التي نخرت في صلب الأمة و توحيد هذه الأمة الذي هو قوام أمرها والذي لن تفلح دونه لن يتم على رأي زيد وفكر عمرو ولا تجارب فلان وفلان وإنما يتم توحيد هذه الأمة بمعرفة السبيل المعصوم سبيل الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة هذا هو السبيل المعصوم الوحيد الكتاب والسنة بفهم خير الناس عندئذ أبشروا بوحدة قوية ومسيرة موجهة وثمرات يانحة يانعة ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ومترجمنا يفرح لأني سأعطيه الفرصة فضلتك عليك كلا بس آه، بسم الله ada pengumuman kat sini ada permintaan uh, tuan punya kereta yang bernombor BGE 4394 dan diminta supaya adakan kereta BGE 4394 jenis kereta saya tak tahu أنا ما ترجمت ما قلت هذا um, Alhamdulillah selepas uh, memuji Allah Subhanahu telah menggariskan satu garisan dengan tangannya yang mulia. Lalu baginda telah mengatakan inilah dia jalan Allah yang lurus. Kemudian baginda telah menggariskan di kanan dan kiri garisan tersebut beberapa garisan. Dan baginda telah melafazkan inilah dia jalan-jalan yang mana setiap jalan itu adanya syaitan yang mengajak kepada Kemudian Nabi SAW telah membacakan ayat tadi wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'un wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dan ini adalah aku yang lurus janganlah engkau maka hendaklah engkau mengikuti ya dan janganlah engkau semua ikut jalan-jalan yang lain yang akan mencecah belahkan kamu dari jalan tersebut seterusnya selepas pendahuluan tersebut beliau telah mengatakan di antara perkara yang paling penting sekali adalah mengetahui apakah dia jalan yang lurus ini dan selepas mengetahui tidaklah di, dilalui ataupun tidaklah uh, kita melalui jalan tersebut dengan dengan benar dengan sifat yang benar dengan ikhlas dan seseorang yang mengetahui jalan tersebut dan selepas mengetahui dia ikut jalan itu ini bermaksud dia akan berjaya di dunia dan, dan juga berjaya di akhirat mengetahui jalan yang lurus ini dan mengikutnya dengan ikhlas membawa erti al-qadha ataupun membawa erti menghapuskan apa sahaja perkara-perkara pertelingkahan-pertelingkahan perkara perkara pertelingkahan pertelingkahan yang telah berlaku sebelum ini yang melemahkan umat ini dan juga yang telah menyebabkan musuh-musuh Islam dapat masuk untuk merosakkan kehebatan Islam. Jadi beliau ulangkan lagi sebab itu mengetahui jalan yang sahih ataupun jalan yang benar ini dan mengikutinya dengan penuh keimanan maksudnya ialah menghapuskan apa sahaja pernikahan yang berlaku, apa sahaja perselisihan yang berlaku yang menyebabkan keruntuhan umat Islam. Sesungguhnya menyatukan umat Islam tidak akan dapat dilaksanakan dengan mengikuti pendapat-pendapat Zaid dan juga Amar. Ya, pendapat-pendapat sesiapa sahaja tetapi penyatuan umat hanya boleh dilaksanakan ataupun hanya akan berlaku dengan menyatukan umat tersebut di atas Alkitab dan Sunnah Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam difahami salafi ummah berdasarkan kepada kefahaman generasi terawal salaf iaitu generasi terawal dan dengan ini sahajalah baru kita akan mendapat baru umat Islam akan mendapat kejayaan. Dan dengan itu beliau membacakan wa yauma idzi yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah. Dengan melaksanakan perkara tersebut iaitu kembali kepada Al-Kitab dan As-Sunnah berdasarkan kepada kefahaman salafi ummah dan ini ditekankan oleh beliau Al-Kitab wa Sunnah difahmi salafi ummah kitab dan sunnah berdasarkan kepada kefahaman generasi terawal generasi salaf Dengan ini sahajalah orang-orang yang beriman akan bergembira dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala seperti yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 24. لا شك أن أمراض الأمة كثيرة ومختلفة متنوعة سواء كانت شبهات أو شهوات معالجة هذه القضايا ينبغي ويجب أن يكون من المسلمين وفي المسلمين وبالمسلمين منهم وفيهم وبهم وذلك بتصحيح عقائدهم وتقوية إيمانهم وإصلاح عبادتهم وتقويم مناهجهم وتسديد أقوالهم والرجوع بهم إلى ربهم حتى يكون معهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقوله صلى الله عليه وسلم حتى في الحديث الذي سنذكره حتى ترجعوا إلى دينكم نحن نرى أقول هذه الأمراض فحري عن الدعاة أن يضعوا أيديهم على الداء أن يعرفوا هذه الأدواء هذه الأمراض وأن يضعوا أيديهم عليها ثم بعد ذلك يعطون الدواء النافع الناجع من كتاب ربنا وسنة نبينا حتى تتماثل هذه الأمة للشفاء وإن كان الشفاء بطيئا فلا عليك إلا أن تأخذ الدواء فقط فقط فقط من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فما هي يا ترى الخطوات العملية الواقعية والدعوة السلفية دعوة عملية واقعية ليست هي دعوة أفكار وأحلام وخرافات وخزعبلات ما هي يا ترى الخطوات العملية والواقعية لمداواة هذا المريض لمعالجة هذه الأمراض والنهوض بهذه الأمة ووالله الذي لا إله إلا هو لن تنهض الأمة إلا إذا رجعت إلى كتاب ربها وسنة نبيها كما كان كما فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة وكما طبقوا وكما عملوا وكما دعوا رضي الله عنهم وأرضاهم يكفي Seterusnya Perbincangan masih lagi berkenaan dengan Bagaimana caranya untuk mengatasi Masalah-masalah yang terdapat dalam umat Islam dan bagaimanakah caranya untuk wahdani walau dan bagaimana dengan cara yang untuk mengenal pasti penyakit-penyakit yang terdapat dalam umat Islam yang terbagi kepada dua iaitu yang berkenaan dengan apa yang disebutkan sebagai syubuhat dan juga syahwat. Syubuhat ialah keraguan, kesamaran dan syahwat ialah syahwat yang berkaitan dengan hawa nafsu. Kedua-dua penyakit ini sama ada yang syubuhat ataupun yang syahwat mestilah di diatasi oleh umat Islam sendiri. Umat Islam sendiri mereka yang mesti mengatasinya ataupun memperbaikinya daripada mereka di dalam mereka dan dengan mereka sendiri tidak boleh menggunakan orang lain ataupun agama lain dan caranya ialah dengan memperbetulkan akidah-akidah Islam akidah-akidah umat Islam menguatkan keimanan umat Islam memperbaiki ibadah mereka memperbaiki method ataupun manhaj mereka mencantikkan lagi kata-kata mereka dan mengembalikan mereka kepada Tuhan mereka seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala innallaha la yu Sungguhnya Allah tidak akan mengubahkan nasib sesuatu kaum sehinggalah mereka sendiri mengubah apa yang terdapat pada diri mereka. Ayat yang ke-11 dalam surah Al-A'raf. Dan Nabi SAW telah mengatakan hatta tarji'u ila dinikum dalam sebuah hadis sehinggalah kamu kembali kepada agama kamu dan ini semua menuntut daripada pendakwa-pendakwa untuk mengenal pasti apakah dia penyakit-penyakit dan selepas itu mencari ataupun mengeluarkan ubatnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah daripada Al-Quran dan As-Sunnah sahaja tidak boleh diambil daripada yang lain dan selepas itu Sebentar lagi kita akan mengetahui apakah dia cara-cara untuk mengenal pasti penyakit-penyakit yang ada dan apakah cara ini untuk mengatasi penyakit-penyakit tersebut kerana Syekh kita telah menekankan bahawa dakwah salafiyah ini dakwah sunnah adalah satu dakwah satu gerakan yang berlandaskan kepada amalan dan juga berlandaskan kepada situasi semasa bukannya satu perkara yang merupakan khayal bukannya juga satu dakwah yang yang berdasarkan pada murafat jadi sebentar lagi akan dijelaskan uh, cara-cara untuk mengatasi penyakit-penyakit tersebut إذا الدعاة هم أطباء هكذا ينبغي والطبيب أول ما يبدأ بتشخيص المرض فما هي لوازم التشخيص هذا لوازم تشخيص المرض وضوابط معرفة أسباب الانحراف والفشل اللازم الأول الطبيب هو الله الطبيب هو الله وهذا قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الطبيب هو الله والحديث في مسند أحمد إمام أحمد وأبي داود وارجع إلى صحيح الجامع الصغير الطبيب هو الله والمقصود من هذا اللازم أن نعرض أنفسنا على الطبيب وذلك بالتفتيش عن أمراضنا في كتاب خالقنا وسنة نبينا وألا نخترع أمراضا بتشخيصنا ولا نبتدع فكرا في أسباب تخلفنا هذا هو اللازم الأول ويلزمك تلزمك الترجمة الآن حتى لا أطيل عليك Langkah pertama Jadi kita dah jelaskan bahawa ada beberapa langkah Yang perlu dilalui untuk nak Untuk nak mengatasi uh, Penyakit-penyakit yang muncul dalam umat Islam Langkah yang pertama ialah um, Langkah yang pertama ialah mengetahui bahawa ataupun langkah yang pertama ialah membuat satu pemeriksaan pemeriksaan kesihatan ataupun medical check up tapi medical check up kat sini pemeriksaan kesihatan kat sini ialah kesihatan dari sudut akidah bukan kesihatan badan kita <clears throat> dan sebagai pendakwah pendakwah merupakan dan kita semua adalah pendakwah saya tambah sikit-sikit boleh kita semua adalah pendakwah Ah, Doa'at Al-Tibah Pendakwa-pendakwa mereka adalah doktor-doktor okay, Semua kita adalah doktor Dan apabila kita mengetahui bahawa pendakwa itu adalah doktor Dia akan mengatasi apakah dia penyakit-penyakit akidah Apakah dia penyakit-penyakit agama yang ada Di sini ada beberapa perkara yang mesti ditekankan Yang pertama ialah Fakta yang jelas bahawa Al-Tabib huwallah ah, saya terjemahkan terus Doktor yang sebenarnya ialah Allah Boleh yang itu? Doktor yang sebenarnya ialah Allah Dan Nabi SAW telah sebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud um, Dengan kata-katanya Al-Tabibu Allah Doktor yang sebenarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh rujuk hadis ini dalam Sahih Al-Jami' yang dikarang oleh Syekh Al-Albani dan maksud hadis ini ialah apabila kita berusaha untuk mengenal pasti dan mengatasi penyakit-penyakit yang muncul. Kita mestilah pergi kepada al-tabib. Kita mestilah pergi kepada doktor yang sebenar-benar iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dengan membuat pemeriksaan kesihatan agama kita berdasarkan kepada Al-Quran kitab Tuhan kita dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekali-kali tidak dibenarkan untuk membuat mencipta untuk mencipta satu pemeriksaan kesihatan sendiri. Okey. Pemeriksaan kesihatan agama tersendiri dan kita juga tidak dibenarkan untuk kembali kepada perkara lain pemikiran-pemikiran untuk mengatasi masalah-masalah dalam agama kita. اللازم الأول الطبيب هو الله اللازم الثاني وجوب الالتزام بتشخيص الطبيب فهل يعقل أيها الإخوة أن يخلقنا الله سبحانه وتعالى ويهمل وصف أمراضنا؟ وطرق علاجها ولا يبين لنا ولا يبينها لنا أوضح بيان كلا حاشاه سبحانه وتعالى على سبيل المثال مثلا الإسلام إن الإسلام ذكر مرض التفرق والتنازع وهذا من أشد الأمراض فتكا في جسد الأمة ذكر مرض التفرق والتنازع وأنه السبب الرئيس في ذل المسلمين وفشلهم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم هذا مرض وقال في قال أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث النبوي حديث العرباض فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ليس اختلاف فقط وإنما اختلافا كثيرا هذا مرض فكيف بعد ذلك يحل لداعية أو خطيب أو مفكر أو سموه ما شئتم أن يتناسى هذا المرض ويدعي أن سبب تخلف المسلمين هو تخلفهم الحضاري أو تخلفهم الاقتصادي أو تكالب الأعداء عليهم بعضنا كأنه لا يعيش في هذه الأمة فكلما حل في الأمة ضعف ووهن ربطوا هذا وأرجعوه إلى تكالب الأعداء وتخطيط وتدبير الأعداء ويغفل أو يتغافل عن الواقع من حوله أن الأمة مفرقة شذر مذر شذر مذر وهذا كما ذكرت هو من أشد الأمراض فتكا في الأمة فهذه أمراض فعلينا أن نلتزم بتشخيص الطبيب بعد أن سلمنا بأن الطبيب هو الله وهذا هو اللازم الثاني Perkara kedua yang mesti ambil perhatian ialah dalam usaha untuk mengatasi penyakit-penyakit yang muncul dalam umat Islam ialah mesti ikut tashkhis al-tabib iaitu keterangan doktor tentang penyakit keterangan Allah swt yang merupakan al-qadir yang sebenar-benarnya tentang penyakit dalam umat Islam kerana tidak masuk akal sekiranya kita mengatakan tidak masuk akal Allah swt mencipta kita kemudian tidak mengatakan kepada kita penyakit-penyakit yang ada pada kita itu tidak masuk akal dan tidak masuk akal juga Allah SWT tidak menjelaskan apakah dia cara-cara untuk mengatasi penyakit-penyakit tersebut. Dan pastinya Allah SWT telah melakukan kedua-duanya iaitu menjelaskan penyakit-penyakit dan menjelaskan juga cara untuk mengatasi penyakit tersebut. <clears throat> Contohnya adalah dalam Islam ada dinyatakan penyakit perpecahan dan pertelingkahan dan dinyatakan juga bahawa punca ini atau sebab ini penyakit ini adalah merupakan punca yang paling utama yang membawa kepada kehinaan kepada Islam dan kerosakan itu berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala wala tanaza'u fatashal dan janganlah kamu berselingkuh kerana dengan demikian kamu akan jatuh ataupun kamu akan binasa. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ilahan kathira. Sesungguhnya siapa yang akan hidup di kalangan kamu, pasti dia akan melihat pernikahan yang banyak. Bukan saja pernikahan tetapi yang kathira, iaitu yang banyak. <clears throat> Jadi bagaimana mungkin seorang pendakwah, seorang khatib, seorang ahli fikir bagaimana mungkin seorang yang membawa misi Islam melupakan penyakit ini dan mendakwa bahawa sebab pengunduran orang Islam dan kehinaan mereka ialah kerana mereka mundur dari sudut tamadun dan mundur dari sudut ekonomi ataupun ke, ke, kemunduran mereka itu disebabkan oleh musuh yang memusuhi mereka. Maksudnya kalau kita nak sebut nak, nak katakan bahawa kehinaan itu kehinaan orang Islam sebabnya ialah sebab luaran. Itu tidak betul. Sebabnya telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpecah belah akan menjadikan kita hina. اللازم الأول الطبيب هو الله الثاني وجوب الالتزام بتشخيص الطبيب إذا ويلزم من ذلك وهو اللازم الثالث وجوب الالتزام بعلاج الطبيب وجوب الالتزام بعلاج الطبيب فكما أنه لا يجوز تشخيص المرض بعقولنا ولا بأفكارنا ولا بتجاربنا فحسب مستغنين بذلك عن شرعنا فكذلك لا يجوز وصف علاج من بنات أفكارنا من عقولنا وتجاربنا ولا إيجاد دواء غير الدواء الذي وصفه الله عز وجل أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم ستسألون وحق لكم أن تسألوا وما هي أدلة هذه اللوازم من أين لك هذا وأنت لست طبيب وأنا لست كذلك بل حتى هذه الدال بعد ما حصلنا عليها لكن المتأمل يعرف أدلة ولا أدري هل أنا أترك هذا لكم أو أخبركم أو يكون سر بيني وبينكم لا بأس أن يكون بيني وبينكم أن أدلة هذه اللوازم هي أدلة كمال الدين وهي كثيرة أن هذا الدين كامل تام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويقول صلى الله عليه وسلم وأكتفي بهذا وأدلة كمال الدين كثيرة ولا أحد يحتاج إلى و أشير أقول إلى قوله صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به وما تركت شيئا أيضا يباعدكم عن النار إلا قد نهيتكم عنه الدين كامل وتام فإذا لسنا بحاجة إلى أحد كفى الله المؤمنين قتال أغنانا الله بما عندنا فهذا هو اللازم الثالث وجوب الالتزام بعلاج الطبيب والحديث صحيح نظر إلي أحدهم الحديث صحيح وهو في الصحيحة عندك رقم 1803 نعم عرفت خلاص عرفت Mes derniers lepas dijelaskan bahawa kematian yang pertama adalah kalau yang pertama yang kita mesti tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala dia lah sebenarnya al-tabib bila lah sebenarnya doktor kalau kita sebutkan yang kedua adalah kita mesti ikut keterangan Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan al-tabib tentang punca penyakit yang ketiga kalau yang mesti kita ikuti yang ketiga adalah kita mesti ikut keterangan Allah SWT sebagai Al-Tabib tentang ubat untuk mengatasi penyakit tersebut. Kita tidak boleh sekali-kali menggunakan akal kita, kita tidak boleh menggunakan pemikiran kita dan kita tidak boleh juga menggunakan pengalaman kita semata-mata tanpa kembali kepada agama Allah Subhanahu dan kita juga tidak boleh sebagaimana kita tidak boleh mengenal pasti punca dengan akal kita, kita juga tidak boleh mengenal pasti ubat dengan akal kita. Jadi Allah Swt pasti dia telah menjelaskan semua perkara termasuklah ubat-ubat yang akan memberikan kesan yang sebenar-benarnya terhadap penyakit dan dalil terhadap perkara ini banyak sekali. Ya, antaranya adalah ayat yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Jadi pastinya Allah Subhanahu wa telah jelaskan kepada kita apakah dia ubat-ubat yang perlu kita gunakan untuk mengatasi ataupun menyembuhkan penyakit-penyakit itu. Dan Nabi saw alaihi telah sebutkan juga man tarattu syai'an yuqabilukum ila jannah illa amantukum aku tidak tinggalkan satu perkara pun yang mendekatkan kamu semua kepada syurga kecuali aku telah perintahkan kamu untuk melaksanakannya dan hadis ini hadis yang sahih dalam eh, silsilah sahihah nombor 1802 jadi semua perkara agama ini telah sempurna termasuklah keterangan tentang ubat yang mesti kita gunakan untuk mengatasi penyakit-penyakit agama atau penyakit-penyakit yang berlaku dari sudut agama. اللازم الرابع وهو الأخير لا مرض جديد في الأمة ليس له علاج في الكتاب والسنة لا مرض جديد في الأمة ليس له علاج في الكتاب والسنة كيف يمكن لعاقل أن يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا آداب التخلي وآداب الطعام وترك مثل هذه الأمور العظيمة لعقولنا المحدودة وأفكارنا الضيقة هذا لا يمكن لا يمكن أن يعلمنا كما نرى الأشياء الصغيرة ويهمل ويترك الأشياء الكبيرة العظيمة وإذا شئتم فاسمعوا واقرأوا وانظروا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرض الاختلاف في حديث العرباض بن سارية نعم والحديث في أحمد وأبي داود والترمذي عندما ذكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا جاء في بعض الروايات أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ما قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هذا مرض ثم ترك العلاج لنا لأفكارنا وتجاربنا لا قال عليكم بسنتي هذا هو العلاج هذا علاج الذي لا ينطق عن الهوى فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ والنبي صلى الله عليه وسلم يصف شخص يصف مرض ثم يعطي الدواء الناجع النافع وهذا لا يحتاج هذا الدواء ترخيص من أي شركة لأنه كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وهذا العلاج ليس محل تجارب لماذا؟ لأن الشارع أبدا لا يخدعنا ولا يغشنا وأيضا هذا العلاج ليس فيه انتهاء صلاحية ولا يحتاج إلى حلال فيجب الأخذ به ينبغي يكتب عليه ليس حلال وإنما نكتب إيش يقول يجب الأخذ به بلا اختيار ولا تردد ولا فلسفة والباقي muncul dalam umat Islam ialah mengetahui fakta ataupun pernyataan bahawa tiada satu penyakit pun yang baru yang muncul dalam umat Islam kecuali mesti ada ubatnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tiada satu penyakit pun yang baru yang muncul dalam umat ini dalam umat Islam kecuali mesti ada ubatnya dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan kita kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita hukum-hukum bagaimana nak masuk ke air, nak buang air kecil dan buang air besar. Bagaimana adab-adab untuk kita makan. Dan bagaimana cara perkara-perkara yang boleh dikatakan yang begitu kecil dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana mungkin Nabi SAW menjelaskan perkara yang yang kecil dan tidak menjelaskan perkara yang besar. Dan tidak mungkin juga Nabi SAW menjelaskan ataupun tidak mungkin juga Nabi SAW membiarkan kita terpinga-pinga dengan akal kita yang terhad ini, pemikiran kita yang lemah ini untuk mencari ubat tersebut. Itu semua tidak mungkin. Nabi saw telah jelaskan di dalam semua hadis sebagai contoh ya. Berkenaan dengan uh, penyakit pecah belah, berpecah belah, pertelingkahan. Nabi saw telah sebutkan dalam hadis ini seperti yang dikenali dengan hadis Al-Anfal bin bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi tahu memberi satu peringatan kepada kita kepada kami semua yang menyebabkan hati-hati hati-hati kami merasa begitu kita tak pakai hadis lagi berkenaan dengan ubat ini tidak ada tempoh taman dan juga tidak menggunakan logo halal jadi kita boleh gunakan dan sebenarnya bukan sahaja tidak mempunyai logo halal sepatutnya diletakkan menggantikan logo halal tersebut logo wajib terima ubat ni semua orang mesti ambil bukan yang halal nak ambil boleh dan kita pun rasa ragu-ragu dalam kadang kan tak ini mesti ada okay. ومثال آخر يصلح لعله أن يناسب أن يكون مثالا للأمراض لأمراض الشهوات وذاك للشهوات للشبهات الأول سيرى اختلافا كثيرا شبهات بدعة هذه الخطوط القصيرة متعرجة الشيطانية وأما المثال في الشهوات حديث ابن عمر رضي الله عنهما في أبي داود المعروف وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد هذه أمراض يصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع العينة بيع محرم وهكذا كل بيع محرم وما أكثر البيوع المحرمة الآن وما أكثر المعاملات المحرمة في الاقتصاد في اقتصادنا لذلك اقتصادنا اقتصادنا مريض لأنه فيه ايش بيسمونها هذه جراثيم وفيروسات وهذه الاشياء واخذتم اذناب البقر رضيتم بالزرع ركونا الى الدنيا واخذتم اذناب البقر تمسك بها انشغال بها عما اوجب الله واهمال ما اوجب الله ما امر الله به وجعل الدنيا في القلوب ثم لا شك من تعامل بالحرام وركن إلى الدنيا واطمأن إليها أن له أن يلبي ملبي الجهاد وتركتم الجهاد هذه أمراض ثم ماذا تورث هذه الأمراض هذا وصف نبوي سلط الله عليكم ذلا سلط الله عليكم ذلا سلط الله عليكم ذلا بالتسليط وهذا الذل نتجرع مرارته من منا لا يتجرع مرارة هذا الذل لا ينزع عنكم حتى ترجعوا حتى تتقدموا حضاريا لا ينزع عنكم حتى تتقدموا اقتصاديا لا يرجع عنكم حتى تبنوا ناطحات سحاب ناطحات سحاب تأتي ولا ما تجي تجي لا ينزع عنكم حتى تحسنوا مستوى المعيشة لا حتى تلبسوا أحسن الثياب وتركبوا أجمل وأفضل السيئة لا لا, تر... لا ليس من هذا كله لا ينزعه عنكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم حتى ترجعوا إلى دينكم الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم و... أصحابه وما عدا ذلك هو من خطوط وخطوات الشيطان خطوط المتعرجة تلك فأي رجوع إلى غير هديه صلى الله عليه وسلم وطريقته التي كان عليها هو وأصحابه فهو رجوع إلى المرض وزيادة فيه وانتكاسة إذن باختصار من تأمل الكتاب والسنة وجد فيهما كل شيء وجد الأمراض السابقة حتى وعلاجه إن من كان قبلكم هذا موجود ارجعوا إلى أحاديث كثيرة إنما هذه إشارات إنما أهلك الذين من قبلكم وأيضا أمراض سابقة وأيضا أمراض وجد الأمراض القادمة الأمراض القادمة وأيضا دواءها وعلاجها سيكون بعدي سيكون بعدي لا تقوم الساعة حتى كذا يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من فتن الدنيا ومن هذه الأمراض نعم وإذا كان تأملوا بارك الله فيكم إذا كان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في مسائل الحيض والنفاس فهل يجوز تأخيره في بيان أمراض الأمة وأدوائها لا والله إذا كان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في مسائل الحيض والنفاس فهل يجوز تأخيره في بيان أمراض الأمة وأدوائها وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون يكفي نعم إيه Contoh yang kita mahukan sebelum ini ialah berkenaan dengan perpecahan barat dan antara contoh yang berkaitan dengan syahwat pula maksudnya tadi um, penyakit yang dijelaskan oleh ustaz kita <clears throat> kehinaan itu perpecahan um, caranya ialah dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umumnya ini berkaitan dengan syubhat okay, kesamaran gangguan. Dan yang kedua ialah yang berkenaan dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Antara contohnya ialah hadis Nabi sallallahu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Idza tabayya'tum bil ilah, sekiranya kamu berjual beli dengan cara yang haram, wa raditum dan kamu redha dengan uh, tanaman, wa akhadtum adnab al-baqar, tidak seperti yang di, itu bukan dia apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan la yufi'u 'ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengalihkan kehinaan tersebut sehinggalah kamu kembali kepada Tuhan kamu. Bukan sehinggalah kamu mengubah uh, tahap kehidupan kamu. Bukannya sehinggalah kamu mengubah tahap ekonomi kamu. Bukannya sehinggalah kamu mencipta ataupun mereka membuat bangunan-bangunan yang begitu hebat. Semua itu bukan. Tetapi ubat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ialah sehinggalah kamu kembali kepada agama kamu iaitu agama yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama yang sama seperti yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekiranya kita perhatikan Al-Quran dan As-Sunnah Kita akan dapati semua perkara yang kita perlukan Semua perkara yang kita perlukan Dan di dalam hadis-hadis Nabi juga kita dapati Nabi SAW ada juga menceritakan tentang penyakit-penyakit yang berlaku sebelum kita Penyakit-penyakit yang berlaku di dalam umat yang sebelum kita Seperti hadis Inna bangkana qablakum Sesungguhnya ada di antara orang-orang yang sebelum kamu dok dok dok lah ya inna ma ahlaka man qablakum semuanya yang membinasakan umat sebelum kamu ialah sekian sekian nabi ada jelaskan perkara tersebut dan nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada menjelaskan penyakit-penyakit yang akan berlaku saya pun ba'di akan berlakunya selepas aku perkara sekian dan perkara sekian dan dijelaskan bagaimana untuk mengatasinya la taqumus sa'ah tidak akan bangkitnya hari kiamat kecuali sekiranya ada akan berlaku sekian dan sekian. Idza ra'aitum kalau kamu lihat orang buat macam ni macam ni. Okey. Yang pentingnya kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita penyakit dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ubat cara untuk mengatasi penyakit tersebut. Kemudian, sekarang dan perempuan, kalau kita perhatikan Di dalam ilmu usul disebutkan uh, tidak boleh tidak boleh seseorang yang mempunyai ilmu itu uh, senyap apabila diperlukan untuk menjawab sesuatu persoalan. Okay. Dan kalau ini jelas kalau ada orang datang tanya tentang tentang uh, bagaimana hukum seseorang wanita yang datang bulan okay, selepas dia beranak semua. Jadi orang yang ada ilmu dia kena jelaskan. Dia tak boleh kata nantilah esok usul saya beritahu. Okey, minggu depan saya beritahu. Tak boleh dia kena beritahu pada masa yang di mana dia ditanya. Okey. Dan itu ulama usul kita semua terima perkara tersebut. Jadi sekiranya perkara-perkara yang yang yang begitu kecil ini okey ataupun kita sebutkan perkara-perkara yang yang agak apa uh, apa ni sensitif ataupun yang agak teliti begini telah dijelaskan dan mesti kita perjelaskan perkara tersebut bagaimana mungkin Nabi saw tidak menjelaskan penyakit-penyakit yang yang merebak yang akan merebak, yang telah merebak, yang sedang merebak ataupun yang akan merebak dalam umat ini dan bagaimana mungkin Nabi Alaihi Wasallam tidak menjelaskan ubat-ubat untuk mengatasi penyakit-penyakit tersebut dan akhir sekali uh, dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala wa ma kana Allah yudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun dan Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali akan menyesatkan sesuatu kaum selepas memberi hidayah kepada mereka sehinggalah Allah menjelaskan kepada mereka apakah perkara yang um, dapat ma yattaqun ataupun dapat me, uh, menjadi benteng kepada mereka seperti dalam surah taubah ayat yang ke-105 وهذه بعض الأدواء التي تحتاج من الدعاة علاجها وتقديم الدواء النافع الناجع من كتاب ربنا ومن سنة نبينا وأيضا هي عقبات في طريق عودة الأمة إلى مجدها التليل وحتى وهذه هي عقبات في سبيل التجديد فلا بد من إزالتها حتى يعود الدين غضا طريا كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنا سأذكرها هكذا وهذه بعض الأدواء والعقبات أدوى الأدواء الجهل داء الجهل الجهل وأقصد الجهل بالدين والجهل داء قاتل في أي باب من الأبواب في أي علم من العلوم لذلك استحق أولئك الدعاء عليهم بالقتل لأنهم تكلموا بجهل بغير علم ذاك الرجل الذي شج فأجنب فسأله هل تجدون لي من رخصة وكانت ليلة باردة فتكلموا بغير علم فقالوا لا نجد لك لا بد أن تغتسل فاغتسل فمات فوصل الخبر النبي, النبي صلى الله عليه وسلم فماذا كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال ألا سألوا إذ لم يعلموا قاتلهم الله في رواية قتلهم الله قتلوه قتلهم الله ألا سألوه إذ لم يعلموا إنما شفاء العلم الجهل السؤال ومرض آخر وأيضا هو من ذكرته أثناء كلامي الاختلاف والتفرق وأقبح ما يكون بين أبناء المنهج الواحد والعقيدة الواحدة وأيضا من هذه الأمراض والعقبات سوء الأخلاق وأيضا مرض القول بلا عمل وهذا فينا والله ما أكثر أقوالنا وما أقل أعمالنا لذلك لا بركة فيه السلف كان أقوال كانت أقوالهم قليلة ولكن أعمالهم هي التي كانت تنطق بالأقوال مرض القول بلا عمل والعمل بغير علم مرض آخر فقدان الإخلاص أو ضعفه وآخر فقدان المناعة ضد الأهواء ضد البدع ومرض أخير هنا سوء في التربية سوء في التربية سوء في التربية ومن هذا السوء أن نربي الشباب من هذا السوء في التربية أن نربي الشباب على الخلافات تنشئة الشباب على الخلافات وتربيتهم عليها نترك التأصيل وغرس الأسس والأصول والصواب فيهم ونتكلم وننشئهم على الخلافات ونربيهم عليها لذلك ينشأ من وهذا ينشئ شبابا لا خلاق أو لا أخلاق لهم ويتجرؤون فيتكلمون يتعالمون ويفتون ويجرحون ويبدعون ويفعلون ويفعلون والله على الموعد يكفيكم هذا لأن هذه كل داء أو كل عقبة تحتاج إلى درس والآن لا نريد أن نؤخركم عن الفطور ونفسد عليكم مكانكم آه، لا عليكم لعلكم وجدتم شيئا من طعم فائدتي فيسد جوعتكم ولعلكم تفهمونني أنت نسيت أنت جزاك الله خير. sebagai penutup sebagai penutup so, kita menyatakan penyakit-penyakit dan juga rintangan-rintangan penyakit-penyakit dan rintangan-rintangan dalam usaha tajdid, dalam usaha pembaharuan agama dalam usaha kita nak membalikan agama ini kepada bagaimana asal yang kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat beberapa penyakit dan beberapa rintangan yang perlu diberikan perhatian dan di sini uh, akan dinyatakan secara ringkas sahaja secara ringkas jahil. Penyakit jahil iaitu penyakit tidak tidak tahu. Tidak tahu. Itu bahasa ilmu lagi tidak tahu. Ya. Penyakit jahil ataupun tidak mengetahui tentang hukum-hukum dan penyakit jahil ini adalah satu penyakit yang serius dalam semua bidang bidang agama, bidang dunia sama sahaja. Dan kejahilan ini menyebabkan Nabi SAW mendoakan ke atas mereka yang jahil untuk di, seolah-olah mereka ni tak sepatutnya hidup gitulah hidup dalam keadaan ini bukan dalam keadaan ini hadis dia ialah seorang lelaki dalam satu hadis seorang lelaki tu dia dia cedera kemudian dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya boleh tak ada tak rukhsah ada tak satu kelonggaran untuk saya ialah dia dah cedera lepas tu malam dia dia tidur di mimpi pula kan, dan malam tu musim sejuk boleh tak saya buat cara lain? Okay, boleh, malam tak mandi boleh tak? Ya. Sahabat-sahabat ni mengatakan tidak. Tak boleh. Kena mandi. musim sejuk macam mana pun. Rasa sejuk macam mana pun kena mandi. Jadi dia pun mandi kena pada cedera dia. Ya. Pada tempat dia cedera. Menyebabkan dia mati. Akhirnya dia mati. Okay, di tempat tu juga. jugalah. Apabila sampai berita tersebut kepada Nabi SAW. Nabi telah mengatakan. Ala sa'al. Kenapa mereka tidak bertanya? Kenapa mereka tidak bertanya? Iblam ya'lam apabila mereka tidak mengetahui. Okey. Inna ma shifa'u ayyi su'al. Sesungguhnya ubat kepada kejahilan ialah bertanya. Sesungguhnya ubat kepada kejahilan ialah bertanya. Dalam satu riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam telah nyatakan qatalu qatalahu Allah ataupun qatalahu Allah. Qatalu mereka telah bunuh dia. Mereka telah bunuhnya semoga Allah memerangi mereka ataupun semoga Allah membunuh mereka. Okey. Jadi itu yang pertama. Uh, penyakit yang pertama ialah penyakit kejahilan tidak mengetahui tentang agama khususnya. Yang kedua ialah perselisihan dan perpecahan. Perselisihan dan perpecahan. Yang ketiga ialah akhlak yang begitu uh, banyak berkuasa di dalam kita dalam diri kita kita banyak berkata kurang beramal sedangkan ulama ataupun sedangkan generasi yang pertama yang salah mereka kurang berkata banyak beramal amalan mereka lah yang mewakili kata-kata mereka okey jadi itu bacaan yang pertama dalam mengumpat tu eh, penyakit banyak berkata tidak beramal dan sekiranya beramal pula tanpa ini yang kelima ialah kehilangan ketahanan kehilangan ketahanan uh, untuk mengatasi hawa nafsu kita tak ada antibiotik yang kuat bila nampak hawa nafsu kita cepat tertarik ya. okay. <clears throat> kemudian yang keenam ialah kehilangan ikhlas ataupun kekurangan kelemahan ikhlas yang ketujuh ialah uh, tarbiyah yang yang buruk tarbiyah yang tidak baik Antara contohnya ialah uh, menjadikan Islam itu khas untuk perkara-perkara yang tertentu sahaja. Ya. Maknanya Islam yang itu syumul, itu menyeluruh tidak diajarkan dalam bentuknya yang syumul tetapi ditekankan ke perkara yang tertentu disebabkan menyebabkan orang yang belajar itu merasakan itulah dia Islam. Tak ada benda lain dalam Islam. Dan juga antara contohnya ialah mentarbiah, mendidik uh, generasi muda khususnya menekankan perkara-perkara yang ada perselisihan. Kita tekankan yang bila ada hilang itulah kita kena tekankan. Siapa yang buat lawan daripada yang, yang kita buat dia bukan bukan uh, apa uh, atas manhaj kita ataupun bukan atas uh, cara kita. Okay. Sepatutnya ditekankan usul, sepatutnya ditekankan ditekankan dasar-dasar dalam agama. Kita kena tekankan dasar dalam agama apa ya? Bukannya kita tekankan dalam satu masalah yang sesuatu masalah itu benda-benda yang kecil. Itulah baca bismillah tak baca bismillah contoh lah kan. Okey. Ha, jadi kalau siapa yang tak baca bismillah dia bukan kita. Siapa yang baca bismillah bukan kumpulan kita. Sedangkan kita kena tengok satu benda yang lebih besar lagi iaitu sebagai contoh sembahyang sendiri. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan siapa yang membuat sembahyang apa hukum itu lebih besar. Usul dalam perkara yang dasar. <clears throat> dan me- mendidik uh, remaja lah. ataupun mendidik orang-orang muda ni dan kita semua akhirnya muda lagi uh, ah, mendidik generasi muda di atas perkara-perkara perselisihan yang diperselisihkan yang boleh menerima toleransi perkara ini akan menyebabkan beberapa penyakit keluar keluarnya munculnya beberapa penyakit antaranya ialah seseorang yang tak tahu apa lagi menganggap yang dia tu mempunyai ilmu yang tinggi mempunyai ilmu yang tinggi dia, dia tak tahu tapi dia rasa dia dah begitu tahu ya? Begitu mempunyai ilmu yang tinggi Seterusnya bila dia merasakan dia ada ilmu yang tinggi Dia akan lihat orang lain sebagai rendah daripada dia Menyebabkan dia akan senang menghukum orang lain Bila dia rasa dia saja yang betul Dia akan menghukum yang ini salah, ini salah, salah Akhirnya siapa yang betul? Dia seorang salah Dan yang terakhir juga adalah penyakit yang akan timbul di sini Ialah memberi fatwa, memberi hukum dengan begitu begitu mudah tanpa merujuk pada orang-orang yang lebih mengetahui. Dan yang terakhir di sini antara uh, akhlak yang tidak sepatutnya ada ialah mengajar ataupun mendidik supaya bergantung kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Maknanya dakwah kita ialah dakwah uh, ikut seseorang, ikut satu orang, si A ataupun si B. Lain daripada A, lain daripada B kita tak ikut. Okay? Jadi itu secara ringkasnya um, Secara ringkas penyakit-penyakit dan rintangan-rintangan Yang ada dalam usaha pembahuan atau tajib agama ini Dan dijelaskan secara ringkas sahaja Kerana setiap satu daripada Apa yang disebutkan oleh Ustaz kita tadi Penyakit-penyakit ini memerlukan kepada Kelas yang khusus katanya okay? dan dia uh, mengharapkan kita semua mendapat faedah daripada apa yang kita bacakan dan dia juga minta maaf kerana melewatkan tuan-tuan dan puan-puan daripada harapan pagi semoga um, Tazkiyah Rasulullah ini dapat memberikan kita santapan rohani yang lebih bermanfaat Allah Ta'ala ننتهي ولا في شيء يعني في سؤال ولا شيء في الذي ذكرنا ada apa-apa soalan ke? نمشي Tak ada هو Wajuan, la soal, ada wajuan. Jadi nampi. Jadi kalau itu kita kita tutup dengan macam tasbih al-kafar dan kita bersyukur dengan ada subhanallah. tuan dan tuan-tuan dan puan-puan eh, sahabat kami kita akan siap jam 8 nanti dan eh, tuan-tuan bolehlah dapat di bawah Pindahkan di kawasan luar yaitu di kiri kanan bahu jalan di luar sana kerana semua sekitar kawasan ini akan kita pakai untuk Malaysia kita nanti dan kita saya pun kerjasama daripada semua itu memindahkan kenderaan masing-masing daripada tepi dewan ini berada di seterusnya dipindahkan ke bahu jalan di luar sana Até mais. Pasal ni perlu ubah lah AEY 2945 SDK 7995K Kendaraan bernama pendaftaran AEY 2945 dan SGK 7995K diminta uh, mengubah kenderaan anda kerana mengganggu halangan lalu lintas.